Festa Rencontigio en Bratislavo Pasintan vendredon, la decquinan de decembro, ocasis en Bratislavo Samenhof Festo, organizita de gruppo circa o Peter Balas, quiu estas estro de diversae Esperanto instituzioi. Por starigi contactoin al Esperantistoi el tiu tre interesa urbo, mi veturis tien, cae ce estis la cunvenon dum du horoi. Mia bedaurinde devis reveturi heimen sam vespere, char mine estis trovinta tranocte bletson. La Zamenhof festo ja ocasis en hostelo, set tie cio jam estis occupita. Set mi povis capti la ocason, por renconti la cehan cun laborantinon de la esperanta retradio, jar Kamala, por priparoli nian cun laboron el vid punctoi technica cae enhava. La Zamenhof festo comencigis jela dexepa en vitra paviliono de la gasteio. Parto prenis trideco da personoi al cio aldonigis post mia foriro ancao cehai partoprenantoi, ciui pro malfruigio de la traino ne povis giusta tempe atingi la feston. Peter Balaj faris malferman paroladon, en ciu lisciigis, che post la oficiala parto cun prelegoi, haveblos mangiagioi ce bufedo. Cai li annonsis, che ne nur ocasos la Zamenhofa festo e tiu tago, sed dum la tuta semain fino, lige, cun la tradizia granda locciumado della clubo e mental el Prago. Post la enconduca parolado de Peter Balas, parolis doctoro Josef Reinbart, quiu laboros en la Slovaca Ministerio pri Exterai Aferoi, cae estas vicepresidanto de EEU. Li parolis pri Esperanto en EU, quie ja la commissionano el Litovio, vitenis Andriu Caitis, estas esperantisto, cae quiu usis Esperanton en internazia congreso. Pri la sequae programeroi mi ne povas rapporti, char mi jam devis forlassi la feston por atingi mian autobuson al Vieno. Tamen, antau la commensu de la programo de la vespero, mi jam havis okazon paroli cun plurai ceestantoi, cae mi tiel povis ligi contactoin cun esperantistoi el Bratislavo. Tiu urbo ja estas, kiel mi prescribis en antaua son articolo, tre tauga por internazia cun laboro, precipe rilate al culturo cae clerigado. Cai tie, tial, esperanto povus ludi signifan rolon. Mia vola spalda o de nove visiti, tiun vere tre visitindan urbon, por esplori la eblezoin, por plifortigi esperanton tie dum la cunveno, mi ancau faris simpla in son registrajoin in per compufono, ca ien vi povas ausculti tion, sen aldonita texto. Do cara Iarca, diru al mi quelcain frasoin, fraso, in mi registras tion nun, ca eble mi povas tion ecch ancau publicigi en la ret radio. Do parolu tut simple. <laughs> Minestias, eh, pricio oni nun parolos, Ciar, teo estas tre complica por mi, mi havas multain ideoin, novain multain ideoin, sed mi nestias pricio oni nun preparos nian paroladon, nian cun laboron, do mi estas tre contenta che viam venis cae vidis unu la alian, sed poste oni devas vere labori, chu? Yes, compreneble, sed ni estas citie en Bratislavo, por che esti la Zamenhof feston kai tio ja estas tre grava momento en la jaro de esperantisto kai do mi venis de Austrio ci tien kai vi venis el Czechio estis ancau suffice longa vojo do ci tien ni povas rencontigi en restauratio kiu estas tre bela estas en giardeno kun estos quasi vitra domo. <laughs> yes. yes. Eble vi povas ancao diri quelcae fraso. Cion mi povas diri pri tiu ci festo? Mi tre shatas esti tie, ti, tre placas al mi vidi niain slovacain amicoin, kai ciuin amicoin ancao vi, dankon, che vi iam venis, kai oni vidos poste, kiel oni faras, feston de Zamenhof. Mi ciu case vercos son articolon, ciu versane aperos venontan lundon. Pri tiu ci conveno, cae pri nia rencontigio, mi devas compreneble ciam captila la renconti, se mi rencontas iun por paroli en esperanto, cae por ancau havi iun materialon por la retradio, char la auscultantoi ja volas audi ion. Oni devas prepari ciam. Yes, yes. <laughs> kai la oficialan programo ni shatus fini per la quizo pri Zamenhof, do espereble ciu el vi bone preparigis, kai eblas gaini compreneble uh, tre valore esperanta in premio, en kai tio estos ni diru fino della oficiala programo, kai ni daurigos per la mal oficiala sed despli gusta, con la mangioi au la la uh, bufedo kiun ni antaumendis, ne eblis un facile anta usti da homo e kai homoi venos. homo menos no mi simplemente dis uh, i un certain de manjo ki venos poste malantave kai simple vi povas vas veni kon preni la teleron kai preni ki vi volus ni mendis la brasican do la tipan brasican supon por la do Chris Nascan supon uh, que lanta opladon poste estas fakte vegana che vegetar opcio estas buspeco de fritita fromaggio que tiu fritita shima fromaggio hermeling che poste estas pus pus con grillo mita e la odo stita e legomoi kai fumagita tofu, kai terpomo e riso que salato do simple un salato de base sti pure vegana kai alia esta shame tiu greca do fromaggio Aldone mi antaumendi simple aquon kai volivitan vinon, kai se se kai kion plian di volus mendi simple faro kun la kernerino ai recte mi organizis kai preparis ke kai contribuis eh, per de extra eh, agado en Slovakio ke zamen fa jaro eh, en tute eh, efektivigi kai tio okazis ke eh, eh, vere komence de januaro numero de halina komar telefonis al ni tre urge geni si bezonas eh, subtenon de minimum clean aus ses landoi che ili pobus sendi al unesco peton che zamenov estu eh, listigita inter personezoi de la jara du mel del sed ocase de lia centiara eh, da treveno de lia morto in cae mi contactis mian ambasadorinam c'è UNESCO che si è stia malfermita che è vera su fulm rapide eh, ora peton kai vele mi poste povis constatir che zameno estis uh, eh, ristigita inter personeggio de UNESCO che ni povas eh, tema tutta mondo soleni ci uh, eh, mondo personeggio vere genigura kai eh, ministerio de pola, pola ministerio de externa e afero e con lavoro e con la centro Eh, intercultura intercomprenigio tiu eh, tiu presidas ali na komar ili li preparis ekspozicion kaj eh, poste transdonis gin al la ministerio de eksterlande afero ki udisendis gin al ciu diplomatia kaj reprezentejo al ambasado por la ke ili prezentu Polan personecon de UNESCO kai vere zamen hove sta jam presentita en multa lando i kai vere per Petro mensis, mi contattis polan instituton citie en septembro kai successis effettivigi anca la facte pari anca uh, Paolo che vi tradukis uh, tiene una exposición en la sala Alcán. En Esperanto, en Esperanto hay Yes. Yes. Kai, <laughs> uh, eh, mi joyas que vere ni povis, de eh, mia uh, agado contribui al tincit grava festo. Kai, vide brigi ancao en, en externia movado uh, genian uh, maestron Kai, ni nur mencius che ne nur occase de lia morto occase stia uh, uh, chanso presentilin set uh, jam en la jaro 1950 nao, ciam estis centiari de lia, lia nascigio, san anca facto che li estis uh, personezzo de UNESCO en tiu iaro, cae post, post Yaro mi eh, <clears throat> mnie ne eh, de avisos portanto a que não muitos nun a live cargos mortais de ontem uká aranjou e que esse só é na chuta oficial e noticial aqui protestos presidencial solem so agora digita sanenov em quadro de minera e agora doce anca uma parcura externa externa